Eta berrien tenorea zurekin eh, pantzoiri gara ikasbi kesu miarritzeko eskola batean gertatzen denarekin. Ama oporretan den Euskarazko postuaren ordizkatzeko, sei erakasle desberdin pasatu dira eta gehiago dena, azkena frantxez erakasle bat da. Kalte ordainak galdegiten dituzte ikasbi eta burrasuek errektoregoari. Sobera murrizketa sektore publikoan hori gaitzesten du CFDT sindikatak baionako ospitaleko langilek jasaiten dutena, adibidetzat hartuz murrizketak apairu eta araino, jean Pierre zonen dugu. Made in Hemen hori izanen da aurtengo Shiru Festivalaren lema, ikusgarri eta itzordu nagusiak astu altzain eta gotainan eta Toni Martin txindularia ezin segitu zela atzo, hori bai estatuko dauku, gorka izagire Movistar taleko txindulariak alemanak ere mandu eskoleriko itzuliko bigiren etapa urda zubina. Aroa jone. Eta zeruari dela mementuan argitzen, aro eder baten menturarekin ogoi oita bi gradoko temperaturak ipatzen baitira gaurkoan. Elgarreteratze bat astezken eguerdiuntan Baionako kontsuletxearen aintzinean Zaragozako presonegian hilden Isabel edo Isabel Aparizio Sanchezekin elkartasunez. Irurogo urteko emazte hau Espainiako alderdi komunistekoa zen bere militantziaren zataldi bat behin ogeiago preso egona zen azkenik 2000 zazpian preso eman zuten osagarri arazoak bazituen teorien horien gatik zenduzen hilabeteunen astapenean Baionako sokorri gorria izeneko mugimendua kantolatzen du elgireteratzia astezken egurediuntan Baionako Espainiako kontsuletxearen aintzinean. Manuel Valtz, Frantziako lehen ministroak politika horoko reko itzali egin du atzo, iruren laurden iraundu, probus ameretan, akitania bezalako eskualden erditaratzia, mendik eta 2000 eta zazpiaintzin, departamenduen desigitea 2000 eta ogoita bateko, erri elkarguen karta berri bat 2000 eta emezorziko, eskola erritmuen reforma harintzia, haute txelo entzun onduan, lanari lotu neurrietan, smikian pagatua langile berri bat zentzat nagusi gargak eh, kentzia. Lurberiko egun talarrogeita amalau langilek irabazi dute zuzendaritzaren kontrako hauzia, bordaleko dei hausitegiak arrazoin eman die langileri, afera 2000 iruan asitzen, kooperatifaren eh, beneficioan partekatzia etzela behar bezala egin salatu zuen ordean CFDT sindikatak, 2000 zorzian paueko hausitegiak arrazoin eman bazien langileri, Tolosako hausitegiak bestela egin zuen bi urte berantago eta bi milata amekan lurberiko zuzendaritzari dirua itzultz ezaten galde langileeri. Baina azken itza, azken erabakia, azte untan jakindugu bordaleko dei hausitegiarena eta erramezala unek agazoin eman die langileeri. Bila beteren burian ez badute kalte rodainik eskuratzen rektorearen ganik, hauzitan ezagriko du ikasbik. Erakaskuntza elebiduneko sail publikoak esu da. Miagitzeko leterm zaleen eskolako kasu hartuz, erakutsi nahi du. Joan den txarzetik, Frantziako gobernuak plantan ezagiduen lege berria, ez dela aplikatzen. Txarzetik unat, ama oporretan den Euskarazko postuaren ordezkatzeko, sei erakasle desberdin izan dira, azkena, frantses erakasle bat. Ondorioz, errekurtso hierarkigua pausatzen dute ikasbik eta eskola hortako sei eta kasleka ikasbiko daniel arrostarin eskatzeko kompensazioane bat, eh, eh, gu momentuko zer, mailan kompensazioane bat, eh, zenta uh, servizio publikoaren uh, segidaren falta bat izan dela. Gure ustez, eta nahi dugu frogatu kasu konkretu batekin, frogatu lege berria egiazko lege bat eta indartsua denez, ala, bon, ahunt <laughs> faltsua <laughs> eran dugun bezala. Uh, bimilata mailuko lege berrian uh, loa dugu fondazioan de l'ekola, Eh, aipatzen dute eh, argiki regioneko hizkuntzak eh, errakastea, derecho bat derata mairuko lege berrian loa dugu fondazioan de l'ekola. Aipatzen dute argiki regioneko hizkuntzak errakastea, derecho bat dela, guretzat da tresna berri bat, hizkuntza nazionalen aurka edo berarekin lana egiteko edo, edo borroka, ben, ba, Horrela, fugatuko dugu ere, uh, egiazko lege bat eh, denez, ala, bon, justu, uh, eh, dekarapenak. Nahi dugu, be, erran, bon, be, hor girela, eta uh, burura ino, dionengirat. Bi hilabeteko epea badu errektoreguak orain ikasbi eta le leterm salen eskolako burrasueri kalte ordeinen pagatzeko, onartuko ez balu, edo epe hori pasatzerat utziko balu, hauzi hilat zarrilezakete ikasbik eta burrasuek elduden ikasturteko eskola karta plazatu onduan, bigabai elkartiak berriz plazerikin ikusten du, erakaskuntza elebidunari ekartzen zaion harta, amairu postu erdi dikitzen direla, eta postu erdi bat baizik ez esten, beskoitzen, sare elebidunian kopuruaren emendaziak kondutan hartua dela, dio burraso Elkarteak. Arrosako eskolan burasuek eh, eh, beti segitzen okupatzea, jakin dute pauiko inspekturak eh, errezibituko zitula osteguna atxaldian, bihar atxaldian, burrasuen biorrizkari, arrosa eta orzeizeko hau zapesak eta Frederik Espainiak senatura joan dira itzordurat, anartian, arrosa eta orzeizeko burasuek eskola okupatzen dute, gau egun ez da kurtsurik aurrentzat, erakasle postu erdibat galduko dute frantzesean hori onartzen dute ikas ikasle izanen baita, baina aldiz eskolaren zat postu erdibat gehiago, nahi dute mobilizapenak ere donapaliuko eskolati. Baionako ospitalian langilek dituzten lan baldintzak txarrak direla dio zebedete sindikatak ospitaleko konduak egoera larrian direnez, zuzendaritzak murrizketak egiten ditula denetan, salatzen du sindikatak, bai enplegu prekario eskainiz, bai jendia kanporatuz edo ospitaleko apairuetan ere murrizketak eginez, sosa irabazteko, orta zimintzo zauku, zebedete sindikateko, Jean-Pierre Txiberri. Eta hemen ospitalean eh, deneri kasu egiten dute, eta ogia kasu egiten dute zomat behar den eman ez galtzeko, burra eta berze denetarik, eh, bon, erresimeta eta denak harritzeko da, hortan no kasu egiten dute, eta orduan ez dakit, hola, eh, bon, behar da kasu egin, baina ez dakit agian eriguziak ongi aktatuak izanen dira. obra handiak egin dituzte, egun hamar miloetarik berre egun eta berrogoi eta heldu dira gastuak, baina langilendako iduriz diru gutiago eta prekaritatik kalitate handi bat daukagu eta ara nola zumetsuek eh, eh, hama usturta buruan bakarrik eh, mila berreun edo hiruen irabazten dute hilabetean orduan bada zerbait egiteko Iru eguneko kampaina bat abiatu du e ak sektore publikoko arlo dezberdinetan, lan ile karta bat banatuko die sindikatak, beren oar eta arrangurak idatz ditzaten anonimoki eta horiek azterketa edo horien azterketa eginen dute ondotik. Eta bestalde baionako hausitegiko grefierek protesta egin dute ere atzo, hausitegiren uh, eh, aintzinean, grefier asuant eta idazkari beren lan baldintzetan justiziaren erreformak ekarlezazken Konstituzioaren aldakete eta zarrangura dira, beren estatutuaren aldatzea eta hilabete salien emendatzea galegiten dituzte, Christian Tobira, Justiziaren Ministroarekin mintzatu dira sindikatak eta unek etzimendaie negoziaketen hastia ostiraletik goiti. Ogoita bosgarren siru festivala iraganen da hasten da kontan biztan da, musika eta sorkuntza festivalaren gaualdiak eginen dira, altzai eta gotainen aurtengo lema delarik Made in Eben, edo Made in Hemen. Laborantzak bosta alak egiten ditu antolatzeko, lekian lekuko ekoizperen zabaltzeko, siruren antolatzeilek beren ganatzen dute lema hori eta lekuko sorkuntzak presentatzen siru festivalian. Michele txeko Offenbach laboantxan egiten dien bezala, ni miresten diat nula egiten, nula idien laboantxan eta justoki gaizen uh, sortzeko, gaizen asmatzeko, ebai, uh, nunbait uh, tresna, ez diagut tresnaik edatzeko, ebe tresna jaiki dezagun, ez diago uh, ohituaik edo ohitua galdu diagut gaizen koizteko, ebe uh, berriz has egitean, zeren jakitatiek hor dia, hor zien, mena hor eh? eta hor uh, bon kulturan eta arte mailan ebai, bat jendeak gu emanea mundian ikusteko eta kultura eta Euskal, eh, Euskal hitz ez ebai gu ebizian ikusteko, be ordin egin dezagun eta ahal bezain hulian eh, gu e heritik eta gu ebizitik horrek esti bat etrabatzen alderantziz uh, eh, minduko jenten, zabalako jenten kutsatzia. Iru eguna zitzordu frango, horietan ostirale haratxian alzain gaualdia, antzerkia Aose, erritarrikin eta ere kabiliako iru emazte kantariekin. Nesken egun edo larun bat haratxian gotanien uzesteko lubat kompania osoa eta igandea restitan atxaldian gotanieko plazan kantore musika emanaldi berezia. Eta kirolak eh, pilotan atiri etxetok ez du berezkoen binazkako xapelketako finala jokatzen alko zangoan minartu da, finala ez da gilatzen al, ondotik baitira lehiak eta desberdinak, finkatu bezala bazkoz izanen finala, eta atiri etxetok dezkatuko dute, mementoko ez da jakina norreliko den bere lekian, Sebastian Zorruetekin, parian Olivier Larritxe eta atiri Alizmendi. Mendi. Toni Martin, aleman txilindulariak ere mandu eskolegiko itzuliko bigarren etapa, atzo, ordiziatik urdazubiko dantxarin erat, bakarrik eh, elmugaratu da, haintzin lizaietako lepoa pasatu eta, bigarren tokian zen gorka izagire mobistartaleko gipuzkoa, eta ondotik, amar bat kilometro gelitzen zirenean, jes egindu alemanak bakarrik elmugaraino, ez zintxigitua zela Toni Martin, aitortu dauku gorka izagirek. Ba, bueno, eh, elburu pixka genduken, ba, bueno, a ber, eh, iesal ditxo jende ona sartzezan, eta horrekin batea, ba, bueno, eh, gu hor sartuta, ba, e, taldeen liderrai e, lana ere egiten genion, desgaste hori, ba, bueno, pixka akumulatzen juteko, eta, bueno, gurutzate garrantzitsu da hori, eta nik uste hori indeula. Eta aldi beren, ba, bueno, etapa disputa bale bali mazan, ba, ba baita, ez, eta, bueno, horri biliga, ez da posible izan, da, ez da Ba, e, posible, nik uste posible hor, e, ba, bedaz etxerrendulari, eh, ez, Toni Martinei e, irumetro uzten diozu, eta, juntza izu, hori pasau da, eta, baina nik uste guen jo estutu aldin bat diola Albertoi eta bueno, gu hor gare, beakin, talde indartxu dauke aldamenen eta, eta bueno, berre eh, lotzen duen eh, azkeneko garaipena. Sailkapen orokorian Alberto Contador beti lehen eta Alejandro Balberde bigarren lehen eskolduna Mikel Niebe, zazpigaren tokian dena. Astezken untan, urda zubitik, gazte izela tabiatuko dira piripitelariak, eunta, larogoita amos kilometrako etapa badute egiteko...